सैन जी माना ऊंधा थी विया हिकिड़ी माना ऐं ॿी माना सलागु सां इन कलब उहा आदू इलाही मुजादल ते माना वरी झगड़ो शुरू करणु लॻा बुतनि खां न पुछणु लॻा वरी इब्राहिम अल सां जहिड़ो कयूं इहा माना बि नुस्किसोला रू सिंधी आहे पोइ छा था चवनि लगत अलिम त महाला जन ते कोन तोखे ख़बर आहे तूं ॼाणे थो त इहे कोन ॻाल्हाईंदा आहिनि न आहिनि इहे जो ॻाल्हाइनि ॻाल्हाइनि ते कोन माना बुत इहे ॻाल्हाइण ते कादर कोन आहिनि बसि हुननि जो इहो चवणु हुयो हज़रत इब्राहिम अल खे फरमायो अफ़ता बुधूनीला हि माला या दुरम छा पोइ तव्हां पूॼियो था अलाह खां सवाइ ॿियनि शयुनि खे जेके तव्हांखे न कोन ॾियनि न की कंहिं शइ जो न की नुक़सान अहिड़ी शयुनि जे आॾो तव्हां झुकी पिया आहियो मतिलबु त तव्हांजी इहा समुझ एॾी इंतिही कमी अचे उफिलुम अतर अनकुम माना मां बेज़ार आहियां तव्हां सां उफ़ जी माना आहे अत में कबी अमल कयो तव्हांजे गंदे अमल खां मां बेज़ार आहियां वल मां ताबुदून ऐं बेज़ार आहियां मां उन खां जिन जी तव्हां इबादत था करियो अलाह खां सवाइ बुतनि खां बि मां बेज़ार आहियां असल किलोन तव्हांखे अकली कोन्हे कालू फैसलो थींदो हर कू हिन खे बाहि में साड़ियो बांसुरू आल थि पंहिंजे मालिकनि जी तव्हां मदद करियो त पोइ को बचाव थिए माना तव्हां इंतकाम वठो जे अॻिते जे लाइ जेकॾहिं असांखे बुत बुत बणायूं त वरी बि हर थो न वञे ऐं इहा सज़ा हिन जे मथां खां सख़्तु थी वञे हज़रत इब्राहिम अल जे सज़ा जे लाइ फ़ैसिले में तयारु थी वियो आहे हज़रत इब्राहिम अलाम जो जेको गुफ़्तगु हो हुन गुफ़्तगु में लाजवाब थी पिया लाजवाबु थियण खां बाद ज़ाहिर माण्हू हमेशह जंग ते चढ़ी ईंदो आहे पोइ हे उन मुक़ाबले ते चढ़ी आया ऐं हज़रत इब्राहिम अल खे पोइ बाहि ॿारायूं वॾो आराह थियो जीअं रिवायत में अचे थो वॾी हिकिड़ी मंझनी खे झूलो ठाहियूं झूले में हज़रत इब्राहिम अल खे विहारे ऐं खणी उनमें उछलायूं बाहि में उहो वञी पियो इब्राहिम अलाह ताला जो फरमाए त कुलना या नार कोन्हे बरदम सलाम इब्राहिम हे बाहि तूं थी पियो थधी सलामती वारी इब्राहिम इब्राहिम अल खे बाहि त न ॾे पाणी मज़ज़ूम उनजी सैलानी लाज़िम हवा मलज़ूम उन जी रवानगी लाज़िम अहिड़ी तरह पथर मज़ूम शिद्दत हुनजी लाज़िम इन्हनि सभिनी शयुनि खे जेके लवाज़मात आहिनि इहे बराबरि आहिनि इहे हिननि जा आसार आहिनि इहे हिननि जूं तबियतूं आहिनि ऐं तबियत हे लतीजो ई लाल आहे तबियत उहा शइ जेको जंहिं शइ ते ठाहियो वञे ॿाहिरि जी तबियत हरारत पाणी जी तबियत बुरुदत पथर जी तबियत सिदत पर इहे सभु तबियतूं उन पंहिंजे मतबूअ सां मुतसिल आहिनि अलाह ताला जे अमृत आहिनि जेकॾहिं रब तबार कयो ताला इन आसार खे इनफिकाक जो हुकुम करे ऐं फरमाए त जुदा थी वञो आसार टुटी वञो पंहिंजे इन शइ खां त टुटी वञो मतिलबु इहो आयो सम्झ में त इन्हनि जी बहाली रब ताला जे अमर इरादे सां आहे जेकॾहिं अलाह ताला पंहिंजे इरादे खे छॾे त इहे सभु आसार हिन वटि हुजे था थी इहो हिते फ़ैसिलो सम्झ में थो अचे हिकिड़ो शख्स आहे जेकॾहिं का दवा थो खाए ऐं चए थो त इन दवा में पंहिंजो ज़ाती असरु आहे अलाह जो मुमकिन आहे इहो आहे ॿियो हिकिड़ो शख़्स आहे दवा खाए थो हुनखे नफ़ो थिए थो मथे जो सूर थो टिके खाइण सां लही थो वञे चए थो त दवा में अलाह ताला इहो असरु रखियो आहे पर दवा हाणे तासीर पाण थी करे इहो मुश्किल दवा जो ख़्यालु आहे दवा जो मुयसरु ऐं तासीर रखंदड़ अला पर हाणे दवा पंहिंजे तासीर में मुस्तक़िल आहे ऐं उहा कार फरमाए आहे इहो मुश्किल हिकिड़ो शख़्स आहे उहो दवा खाए थो उनजी तकलीफ़ लहे थी अक़ीदो थो रखे त दवा खे अलाह ताला पैदा कयो आहे तासीर बि उन में विधो आहे पर दवा खाइण खां पोइ अलाह ताला जो हुकुम ईंदो अथसि त तासीर करे पोइ उहा दवा तासीर कंदी आहे इहो हितां सम्झ में आयो त हीउ जेको बाहि जो मसइलो आहे अहिड़ो आहे रब ताला बाहि खे फरमायो त बाहि तूं थधी थी पओ पंहिंजो तासीर रोके छॾे नासिर रोकी हज़रत इब्राहिम इहा ॻाल्हि साफ़ सम्झ में वाराद बि क़ैदनि फज़नाकरीन हुननि अहिड़ा थो कयो बुरी पॉलिसी जो असां हुनखे नुक़सान में करे छॾियोसीं पॉलिसी जेका बि हरकत पंहिंजे ख़्याल में रखी हुई इब्राहिम अलाम खे अज़ीत ॾियण जी ऐं तकलीफ़ में आणण जी असारी हुननि जी ख़तमु थी हुई बुरो चाहींदा हुआ पर ख़ुदि नाकाम थिया ज़िलत ॾींदा हुआ पाण ज़ली थिया पाण खसारे में पिया इहो अलाह जो ख़ासि रेश आहे इहा ॻाल्हि नबी अकरम सलाह सम्झनि खे अलाह ताला क़ुर पाक में ॿुधाई त इहो इब्राहिम अल एॾी मुसीबत एॾी सहूबत सठाई अलाह हुनजी मदद कई बुतनि जो इहो हाल अहिड़ा बुत तव्हां त पूॼियो इन्हनि बुतनि खे जेकॾहिं भञी भोरा भोरा कजे त एतिरो ई नुक़सानु कंदा जेतिरो इब्राहिम अल खे हज़रत इब्राहिम अल सां गॾु भाइट हज़रत लूत लूताम बि तबली जे कम में हुयो उनखे कंहिं ॿिए इलाइक़े ते रखियो वियो रब तबारक मताला उन खे बि ईअं महफ़ूज़ रखियो ऐं कामयाबु बणायो सही सालिम उन ज़ालिम क़ौम जे चकर खां निकिरी रब जे हिफ़ाज़त में पंहिंजा उहे माण्हू फर्म बरदार वठी अचे पयूं तिबाह थी वई न जना इन खे बि असां निजात ॾिनीसीं यानी इब्राहिम अलसल खे ऐं हज़रत लूत अलाए अब्दुल लती बारक नापी आहे उहा ज़मीन जंहिंमें असां बरकत कई दिलि आलमीन जहान वारनि जे लाइ अहिड़ो हिकिड़ो अलाइको बरक़त वारो मुल्क शाम जो वाह बि नाफ़ हज़रत इब्राहिम खे इशाफ़ बि ॾिनोसीं यारकूबल खे ॾिनोसीं जहिड़ी तरह हुन दुआ घुरी आहे रब हबली सालीन अला ताला मूंखे सालीहन बख़्स हज़रत इब्राहिम अलाम खे अलाह ताला इसाफ़ ॾिनो यारकूब इन खां अॻु में हज़रत इस्माल सलाम अलाह ताला हुन जालना साल आहिनि असां सभिनी खे ने वक़्त ऐं साल ऐं पंहिंजो फर्म किरदार न बि बणायो इहे आला दर्जे जूं शख़्सियतूं हुयूं जिन दुनिया जे हिदायत ऐं रहबरी जो कमु रब ताला जो ॾिनल वज़ीर पूरी तरह अंजाम ॾिनो ज़ालनाहम अहमदन जा दून इहे इमाम हा असां इन्हनि खे हिदायत जे लाइ मोकिलियो हिदायत कनि पिया भई अमिरना असांजे हुकुम सां जहिड़ो असांजो हुकुम हुयो हिननि खे उहो पूरो हुकुम हिननि पहुचायो ख़ैरात असां हिननि खे चौरायो वेही कयो कयोसीं नेकीअ जे कमनि जो नमाज़ क़ाइमु करण जो ज़कात जे ॾियण जो पंहिंजे माल मझां अलाह जे रस्ते में ग़रीबनि खे हिसो ॾियनि इहो असां हुकुम कयोसीं त जीअं मिल्कियत या रब जे रस्ते में इस्तेमालु कनि ऐं निमाज़ क़ाइमु कनि हिकिड़ो आहे पंहिंजे सिर जी ज़कात अलाह जी इबादत माल जी ज़कात या पंहिंजे कमाईअ मुंहिंजा हिसो वरबा ऐं मसाकिन खे ॾियणु अलाह ताला फ़र्मायो कानून अल न इहे असांजा फर्मा बरदार हुआ राति ॾींहुं बंदगी में जान जी क़ुर्बानी माल जी क़ुर्बानी तबलीग सॼो कमु हज़ूर अनवर सलाह फरमाइनि था इन अला अगनिया फी अम यसा फ़ुकारा हज़रत अली साईं था अलाह ताला फ़र्ज़ु कयो आहे गनीनि मुस्लमाननि ते उन्हनि जे माल में हिसो एतिरो क़दुरु जो उनजे उन वक़्त जे ग़रीबनि खे पूरो अचे ॿियो गनीम खे ज़रूरु ॾियणो आहे पोइ जेकर उहे गनी उन ग़रीबनि खे ॾियण में फ़क़ीर बणिजी वञनि त भली उन्हनि जहिड़ा थी वञनि पाण वटि वधीक न आहिनि रखिणो भला इहो जहादू ऐं मालूम हुजे त इहे ग़रीब मुसीबत में तकलीफ़ में हरगिज़ न ईंदा आहिनि ऐं हरगिज़ जे करे न अचनि हू जॾहिं बुखिया थींदा आहिनि जारू आहे अर अरू जॾहिं बुखिया थींदा आहिनि उघाड़ा थींदा आहिनि त इहे इन महिनत नथा अचनि मगर इलाह बि मां यसन अरणिया आहिनि संदनि गनियनि माण्हुनि जे किरदार सबब इहे बुखिया बि थियनि था उघाड़ा बि थियनि था जो अमीर हिननि ते फयाज़ी नथा कनि ऐं उन्हनि जो हक़ अदा नथा कनि अलाह इन अलाह इहो हिसाबनि हिसाब ख़बरदार अलाह इन्हनि खां हिसाबु वठंदो हिसाबु सख़्तु ऐं इहो अलज़िब अज़ाबलीमा या हुननि खे अज़ाब कंदो दर्जिना इहो रबारु कयो हिसाब ऐं अज़ाबनि माण्हुनि जे लाइ रखियो आहे तॾहिं अला ताला फरमायो त असां सभिनी ॿियनि खे हुकुम कयोसीं त मुंहिंजी इबादत बि करियो ऐं ज़कात बि ॾियो ज़कात ॾींदव तव्हांजा ग़रबा ख़ुशहाल गुज़ारींदा तव्हां पंहिंजे माल जो हक़ु अदा कंदो उहे आसानी में अची वेंदा बुख ऐं उघड़ में उहे मुबतला न थींदा इहो सभु जेको मुल्क में बुखियो हुजणु नंगो हुजणु परेशान हुजणु आहे इहो सभु अग्न आहे जो इहो किरदारु आहे तॾहिं उहो उघाड़ा थिया आहिनि बुखिया थिया आहिनि जेकर जो मुसीबत में न अचनि <coughs> इहो एॾो वॾो पुराणो प्रोग्राम आहे गुरबा जे संभाल जे मिसकिन जो लूतन आतना हुकुम आहे असां लूत अल खे बि हिकमत ॾिनीसीं ॾिनी इल्मु अता फरमायोसूं त जीअं उहो उथी क़ौम जी तबलीग खणे जीअं शान आहे अंबिया ग्राम जो हुन जे मिलड़ करियत निजात ॾिनूं असां उन ॻोठ खां अलती कान तामर ख़बाइत जेको ॻोठूं गंदा कमु कंदो इनम कानो कमु हुआ जिन हज़रत लूत अल खे तकलीफ़ बि ॾिनी ऐं हुनजो चवणु चवण बि न वरितो हुनजे घर में काए पिया अधु ख़ाला बि रहमत न असां हुनखे पंहिंजी रहमत में दाख़िल कयो न हू मिन हिन को कारण कुरेश खे अलाह ताल ॿुधाए थो हे ॿियो न बि तव्हां हज़रत रसूल सलाह बि बरख़िलाफ़ी था कयो पर ॾिसो अंबिया ग्राम जी मुक़ाबले वारनि जो कहिड़ो हाल थियो ॾिसो नू अलाम एज़नादा में कबिल अॻे इन्हनि सभिनी खां अॻु में अलाह ताला खे पुकारी फस जब न लहू पोइ असां हुनजी दुआ क़बूल कई हुन जंहिं ना अह लहू मिनल करबिल उनखे ऐं उनजे अहल खे असां निजात ॾिनीसीं वॾी मुसीबत खां वरी कर्ब ऐं तकलीफ़ सां का असां हुनखे चढ़ायोसीं गम हो सख़्तु हुननि खे जो क़ौम हुनखे ॾाढियूं अज़ीतूं ऐं तकलीफ़ूं ॾिनियूं वक़्तु बि घणो गुज़री वियो साढा नव सौ वरी तबलीग जो दौरु वॾे में वॾो दौरु आहे पंजाह वरे हज़रत नू वले इस्लाम जो गुज़रियो उन खां पोइ साढा नव सौ वरी तबलीग थी हज़ार वरी बुरी हज़रतनूल इस्लाम जी न सरना मिलल कमी न कज़ब मदद कईसीं असां उन क़ौम जे मुक़ाबले में जिन हिन खे कूड़ो कयो हो बि आयात ना असांजे आयातन खे कूड़ो कयो हो इन कानू कम सौ उहा हुई कम बुरी अगरि न अजमाई सभिनी खे असां ॿोड़े तबाह कयोसीं हिननि में को अलाह जो नालो न रहियो आहे हिननि जो गोश्त पोश्त ख़ून रग रेशा सभु हराम थी वियो आहे वरी ॼणींदा त बि अहिड़ा हरामी ॿार ॼणींदा तंहिं करे दिबाह कर त इंसान ज़ात जो नसल त मूं थिए इहो हुयो मतिलबु नसर न मिलियल मिल बि आया त हिन मुताबी दाऊद हज़रत दाऊद अलाम जे वापेई यादि करियो हज़रत नू अलाम पोइ वरी दाऊद अलाम त विच में घणो फ़र्क़ु आहे रसलेमान हज़रत सलेमान इहे पीउ पुट ॿई न बि सघो राह दाऊद अलाम जो साहिबज़ादो हज़रत सलेमान पाण बि न बि पुट बि न बि हुकूमत बि फ़ैसिलो बि इल्म बि हिकमत बि सभु शयूं हिननि खे अता कयूंसीं अलाम पंहिंजे बचपन खां वठी वॾी सम्झ रखंदो हो जो हुनजे सम्झ जूं ॻाल्हियूं एॾियूं वॾियूं जो ॿुधण वारो हैरान थी वञे हज़रत दाऊद अल जे साम्हूं हिकिड़ो मुक़दमो पेश थियो हिकिड़े शख़्स जे पोख खे ॿिए जूं ॿकिरियूं भेल करे नुक़सानु करे वञनि इहो हिते वापसि नुक़सानु थी वियो मालीअ त उहा हुनजी ज़ायो थी वई पोइ आयो फ़ैसिलो हज़रत दाऊद अलाम वटि हज़रत दाऊद अलाम फरमायो तुंहिंजी पोख जी क़ीमत केतिरी तोखे जी क़ीमत जो करायूं त क़ीमत एतिरी थी जेतिरी ॿकिरियुनि जी रक़म ॿकिरियुनि जी रक़म ऐं ज़ान जी रक़म साॻी बराबरि असली पूरी दाऊद दाऊदाम फ़ैसिलो कयो त पोइ ॿकिरियूं हिनखे ॾियणु घुरिजनि ज्ञान थी वियो तुंहिंजो ॿकरी हिनखे ॾे अहिड़ो नुक़सानु थियो इहो फ़ैसिलो थियो हाणे ॿाहिरि निकिता पिया अचनि सलाम वटां अची लंघिया लंघियालाम चयो त इन में सोर ॾींहुं जेकर अञा ॿी तरमीम बि थिए त भलो आहे उहो इहो त पोख वारे माण्हू खे ॿकिरियूं जेके तव्हां ॾिनियूं आहिनि बहार फ़ैसिलो पूरो पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त ॿकिरियुनि वारो वञी पोख करे उहो हड़क आहे उहो ॿिज छटे उहो पाणी उहा संभाल जेसीं ताईं इन अंदाज़ ते पोख अचे जेतिरे अंदाज़ ते ॿकिरियुनि भेल कई तेसी ताईं ॿकिरियूं हुन वटि रहनि उहो खीरु पीए गुज़ारो करे ॿकरार उन पोख जी संभाल करे जॾहिं उन अंदाज़ ते पोख आणे त पोइ चए सदा हीअ तुंहिंजी पोख हाणे आणे हज़रत दाऊद सलाम इहो फ़ैसिलो ॿुधो इंतिहा ई ख़ुशि थियो सुलेमान तमामु सुठो फ़ैसिलो कयो आहे इहो ई फ़ैसिलो आहे माना थोरी तरमीम फ़ैसिले में फ़ैसिलो त साॻियो रहियो उसूल फिकह जे इस्तलाह में सुलेमान ॼणो क्यास जे मुक़ाबले में जेको इस्तेहसान कयो उनखे क़बूलु कयो वियो क्यास त इहो त नुक़सान जो नुक़सानु भरे ॾिजे इस्तेहसान इहो त उन में असुलियत बि रही हर कंहिंखे पंहिंजे शइ जी ऐं मिल्कियत बि बची वई इसान क्यास ख़फ़ी खे चइबो आहे ज़ाहिर में क्यास ज़लीअ जे ख़िलाफ़ु नज़र ईंदो आहे ऐं फिके में इन क़िस्म जा क्यास ऐं इसान जा वाक़ियात हिक ॿिए में मुख़ालिफ़ हूंदा आहिनि पर घणा ॾिसण में ईंदा आहिनि उनजो जो बुनियादु इन फ़ैसिले में जा निकिरे थो क्यास ऐं इस्तेसान जो इख़्तिलाफ़ ऐं ज़्यादती तरजीह इस्तेसान थी अर तारा फरमाए थो इस्लाम खे एॾी सम्झ ऐं एॾो अकल था फ़रमायो जॾहिं फ़ैसिलो पिया कनि पोख में इदना बेल करे वई हुन में माण्हुनि जूं ॿकिरियूं ऐं असां इन्हनि जे फ़ैसिले ते हाज़िर हुयासीं रब फरमाए त मां फ़ैसिलो हिन जो ॾिठो ॿुधो पए पर पोइ सम्झायोसीं असां सलेमान अलाम खे कुलनि आ त इना रब फरमाए थो त हुनखे बि हिकमत मत इल्मु हिनखे बि हिकमत इल्मु ॾिनो हो ईअं न हो त दाऊद अल घटि हुयो वॾो माण्हू दाऊद अल पोइ दाऊद दाऊदलाम जी फज़ीलत खे अलाह ताला थो फरमाए तालां सखरनामा दाऊदल जबाल दाऊदलाम खे असां जबल ताबियो करे न इहे सभु हिन जेके हिन सां गॾु तस्बी पढ़ंदा हुआ हज़रत दाऊद ख़ुशि आवाज़ु हुयो ऐं पैगम्बरान तासीरी जेका हालत हुई सा त हूअं ई हुई ज़बूर जॾहिं पढ़ंदा हुआ अलाह ताला जी तस्बी ऐं तहमीद कंदा हुआ त पहाड़नि मो बि ॼण आवाज़ु पिया निकिरंदा हुआ जानवर बि हुन सां गॾु आवाज़ु कंदा हुआ सभुर ऐं पखी कुना फाइलीन असां हुयासीं इहो सभु कमु कंदड़ माना तजुब न करियो पथर जेकॾहिं आवाज़ करे ऐं जानवर जेकॾहिं तस्बीअ में शरीक थिए त तव्हांखे इन ॻाल्हि जो कहिड़ो अजब आहे जॾहिं कानून में इहे सभई ज़िक्र कंदड़ आहिनि बि इन शइ हर शइ अलाह जो ज़िक्र ऐं ज़िक्रस्बी करे थी पर तव्हां नथा सम्झो दाऊद सलाम जे इन ज़िक्र ऐं तस्वीर तस्वीर जे वक़्तु उहे इन तस्वीर जे वक़्तु हज़रत दाऊद सां शरीफ़ थी वेंदा हुआ इहा ॻाल्हि का मुश्किल कान्हे का कीअं रब ताला फ़रमायो त इहो सॼो असांजो किरदारु हुयो ऐं इहो सॼो कमु असां कंदा हुआसीं बाक़ी इन जी इहा तावील करणु त जॾहिं दाऊद अलाम पढ़ंदो हो त पढ़ण जो पढ़ाॾो जबलनि मां ॿुधण में ईंदो हो इहो तख़सीस न आहे इहा तख़सीस न आहे जेको बि माण्हू पढ़ंदो त पढ़ाॾो जबलनि में थींदो हिते तख़सीस आहे कुना फाइन तंहिं करे इन ते हमल करणु जो किन मुफ़सरनि अॼोकनि माण्हुनि जे ज़िद ऐं हठ धर्मीअ ऐं उन्हनि जे अकल जे कज बहसीअ खे ॾिसी इहा तावील कई अथनि त जेको जबलनि में पराॾो थींदो हो हज़रत दाऊद अल जे पढ़ण ते ॼण पर अख़र बि उहे ॿुधण में ईंदा हुआ इहो जबलनि जो आवाज़ु हो ऐं पखी बि लातियूं कंदा हुआ हुनजे आवाज़ ते ख़ुशि थी बहरहाल इन्हनि माण्हुनि खे रिझाइण जे लाइ अहिड़ा लफ़्ज़ ॻाल्हायल आहिनि बाक़ी कुना फाइलिन जी जेका तख़सीस आहे त असां ई इहो कमु कंदा हुआसीं त अजु बि न करियो मतिलब त क़ुदरत लामहदूद आहे ऐं उन्हनि जबलनि मञा बि बेहंदी वणनि मञा बि और पखियुनि मञा बि बेहंदी इन क़िस्म जो आवाज़ु जेको दाऊद अल जो हूंदो हुओ उन्हनि जी तस्बीहर में उहे सभु शरीक थींदा हुआ अलमनाह सनोत लबूस असां हुनखे सेखारीसीं ज़िरहनि जे ठाहिण जी तरह कारीगरी हुनखे सेखारीसीं ज़िरूं लेतो जीअं तव्हांखे बचाए लड़ाई में अॼु उहे ज़िरहूं ऐं ज़िरह जो फ़न हज़रत दाऊद खां शुरू थियलु तव्हांखे कमु आयो आहे अॼु तव्हां उहे ज़िरहूं पाए पंहिंजे वजूद खे तरार ऐं नेज़नि जे धकनि खां बचायो था अलाह ताला हज़रत दाऊद सलाम ते इन फन खे शुरूआति कराई जीअं किश्ती नूह सलाम शुरू कई कपिड़े जो उणणु सिबणु इदरी सल सलाम खां थियो इल्म हिसाब जो हज़रत इदरी सले सलाम कयो अहिड़ी तरह ज़िरह जो ठाहिणु दाऊद ठाहिण खां लोह जी तस्खीर हुनखे मौज ज़ोर पताला ॾिनो हो लोह खे हथ में खणी मरोड़ींदो हो त उहो नरम मेण वांगुरु थी पवे उहो वञी ठाहींदो हुनजा काछा पूरा करे तारूं ठाहे उन्हनि खे पाण में मिलाईंदो गोल गोल छलड़ा हिक ॿिए में मिलाईंदो वञे त उहो कपिड़ो ठही पए पोइ अहिड़े क़िस्म जा उहे लिबास फलनि तुम शाकिरन आयो तव्हां शुकुर कंदड़ जो असां इहे ईजादात अंबिया क्राम जे हथां कराया लोह खे मेण करणो ऐं पंहिंजे मर्ज़ीअ ते मोड़णो इहो अंबिया क्राम जे मथां नाज़िल थियो आहे इहो न बि कमु आहे पोइ न बि कमु केरु बि करे हज़ूरनि अनवर सलाह सां ॾंदड़ ॾींदा हुआ पोइ जेकर काफ़िर ॾंदड़ ॾींदो त बि रद साफ़ु थींदा वात साफ़ु थींदो ॾंदनि जी बीमारी वेंदी दुनिया जो नफ़ो हुनखे खे पहुचंदो मगरि मुजिद इन शइ जो ऐं सुनत जो त इब्राहिम अल सलाम ऐं हज़ूरनि अनवर सलाह सलम आहे अहिड़ी तरह लोह जो मुजिद उन खे तस्खीर कंदड़ ऐं नरम करे पंहिंजे कब्ज़े में पंहिंजी मर्ज़ी ते आणींदड़ दाऊद अल सलाम आहे हाणे जेके बि दुनिया में क़यामत ऐं लोह खे मुसरु कंदा इहे इन उस्तादीअ चाहिनि हुनखे इस्तक़लाल कोन्हे जेके बि हाणे ॿेड़ियूं ठाहींदा पाणीअ में तारींदा की हज़रत नूह अलाम जो इहो ईजाद हुयो उन जा मरहून मिनत आहिनि इस्तक़लाल उस्तादीअ जो हिननि खे कोन्हे अलाह फरमाए थो त तव्हां शुकुर कंदव माना पोयनि खे क़यामत ऐं शुक्र जो हुकुम आहे त तव्हां सुठे में सुठो जहाज़ ठाहे पाणीअ में तारियो इहो शुकुरु करियो जो अलाह ताला तव्हांखे ईजाद जो रस्तो ॾिनो लोह खे तव्हां पंहिंजे कब्ज़े में हाणे जीअं जाॾे वणे जहिड़ी शकिल हुनखे ॾियारियो हल अंदुमि शाकिरु तव्हां शुकुर कंदव पर दुनिया शुकुर नथी करे दुनिया कुफुर थी करे ऐं अलाह ताला उन कुफर जे करे पोइ उन्हनि ते अज़ाब आणींदो उहो अज़ाब कहिड़ो आहे उहो अज़ाब ई आहे फत कुनारती वफ़ूदारा कोई काकरीन उन बाहि खां पाण खे बचायो जेका काफ़रनि जे लाइ तयारु थियल आहे वरी सुलेमान नबी न इस्लाम खे असां हवा फर्मा बरदार बरदा आस बदन ज़ोर सां हलण वारी जो हवा उन माहौल में ज़ोर सां हलण वारी इहो अजीब लफ़्ज़ आहे वठी तूफान खोले सॼे मुल्क में ईअं न सुलेमान सुलेमानलाम पंहिंजो विसाहत विछाईंदो हो गालीचो हूंदो हो तमामु वॾो हुनजी अराज़ी वसी हूंदी जेतिरी घुरबी उन ते माण्हू वेही रहंदा हुआ तख़्त शाही पइजी वेंदो हो सफ़ूं आरास्ता थी वेंदियूं हवा खे हुकुम कंदो हवा झूठो ॾेई हुनखे हेठां खणंदी ॿुधो आहे शहरुनि रवा शाहर उन जे हुकुम सां हलंदी ज़मीन ते अलती बारक माफ़ी आहे जंहिं ज़मीन में असां बरकत कई उन ते उहा सारे जो सारो उहो टपर खणी हवा घुमाईंदी वञे जिते वणे रखाए अलाह ताला इहो सॼो अहसान करे फिटी कयो अॼु उन्हनि शख़्सनि ते जेके जहाज़ हवा में उॾारनि था दिल्म गालीचा अंदरि विझी जहाज़नि खे सजाए सिंगारे हिकिड़े मुल्क़ खां इन में हवा आसफ हूंदो आहे तजरी त सुल असमतन तजरीब कंदी मिली इहो बि अलाह जे अमर सां आहे जेको सुलेमान जे उन बिसात जे हेठो हवा ईंदी हुई ऐं उनखे वठी मथे खणंदी हुई इन उसूल ते ॿिए ॾींहुं हाणे बि हवा जेका अॻियां छिके थो जहाज़ त हेठो अचेसि थी या मत ताईं जेको अहसान अलाह तबारक मताला कयो हज़रत सुलेमान सुलेमानलाम जे इन बिसात जे करे कयो तंहिं करे इहे सभु शुक्रगुज़ार थियनि हवाई जहाज़ ठाहे पोइ दीन जी ख़िदमत में कमु आणे असलियो ठाहे दीन जी ख़िदमत में कमु आणे हथियार ठाहे लोह खे मुसख करे मुसखर करे क़ुर जी ख़िदमत में आणे ऐं जेकॾहिं न त फतक लती उनजे लाइ भला संभरी वियो सो दुनिया इन बाहि जे लाइ फ़िलहाल त संरियल नज़र थी अचे पई अलाह ताला इन दुनिया वारनि खे महफ़ूज़ रखे इन बाहि खां बचनि वकुना बि कुल शइ आलमीन अलाह त फरमाए असां हर शइ खे ॼाणंदड़ ॼाणंदा हुआसीं शयातीन केतिरियूं ताबूती ताक़तूं उहे बि सुलेमान खे कमी ईंदियूं हुयूं मई हुयूंसून जेके टोबा ॾींदी टुॿियूं ॾींदा हुआ लहू हुनजे वास्ते हुकुम जे लाइ या मलून अमलनि ऐं कमु कंदा ॿिया बि केतिरा दून खां सवाइ ताबूती ताक़तूं जो मतिलबु इहा त बेफ़रमान सरकश शयातीन जिन कुफार इहे हिन जे फर्मा बरदारी में हुया हीउ यादि रखणु खपे जेको मुल्क़ जो बादशाह थिए थो उनखे उन फनून जी ॼाण हुजण ज़रूरी आहे हज़रत सलेमान अलाम खे जेके जिन शयातीन कमु कंदा हुआ उन फनून जे कसब ऐं इस्तेमाल जी ज़रूरत कान ई न को इहे मुलाज़िमनि जो कमु आहे हेठे तबिके वारनि जो कमु आहे जो इहे ख़िदमतूं कनि अलाह ताला हज़रत सलेमान अलाम खे ताबूती ताक़तूं फर्मा बरदार करे ॾिनी हुयूं जेके वॾा वॾा कमु कंदा हुआ या मालू न लहू महारीब रतमासील वॾा वॾा तिमसाल हेकल ठाहींदा हुआ जायूं बणाईंदा ऐं हौज़न जेॾियूं देगियूं ठाहींदा प्याला बणाईंदा हुआ इहे सभु अलाह तबारक मताला सुलमान जे लाइ मज़दूर करे ॾिना जेके हुनजे हुकुम ते कमु कंदा हुआ अलाह ताला फरमाए थो त सलेमान खे हुकुम कयोसीं तव्हां दाऊद जे आला आहियो शुक्र कयो मुंहिंजा पाण शुक्रगुज़ार करायो माना जेकॾहिं इलाही हुकूमत को शख़्स शख़्स क़ाइमु करे थो त पोइ इहे तागूती ताक़तूं जेके बलकुफर जे अंदरि मुबतला आहिनि इहे सभु तागूती ताक़तूं उन इलाही ताक़त जी फर्म बरदार थी कमु कनि जेकॾहिं मुस्लमान इस्लामी हुकूमत क़ाइमु कनि अला तबारक हिननि खे यूरोप जा इहे जेके हयातीन आहिनि इहे ताकूती ताक़तूं आहिनि जीअं सलैमान खे फर्मा बरदार थी हर क़िस्म जी शयूं मुहैया करे ईंदा हुआ इहे लोह ड्रामा पघरे उन्हनि मञूं वॾा वॾा ठाम बर्तन ऐं शयूं ठाहे तयारु करे ऐं ख़िदमत में पेश कंदा हुआ इस्लाम जी हुकूमत जे करे मुस्लमान गॾिजी क़ाइमु कनि त सारो यू यूरोप जे करे हिननि जो इहे ताबूती ताक़तूं न बणिजी हिननि जा मज़दूर ऐं ते कमु कनि कुना लम्हा असां सभिनी खे कब्ज़े में रखंदड़ हुआसीं आख़िरी जी मना आहे असां हिन सभिनी खे कब्ज़े में थामे रखियो पंहिंजे कब्ज़े में अयू ॾिसो हज़रत अयूला भाऊ पंहिंजे रब खे पुकारी अनी मसनीअ दुर मूंखे तकलीफ़ पहुती आहे रंता रहम सभिनी में रहम रहम कंदड़ वारो आहीं रहम कंदड़ आहीं महिरबानी आई जो तुंहिंजो ई रहम पहुचे बस जमुना लहो असां हुनखे हुनजो ॿुधोसीं जीव कईसीं कश्यप न बीही मां बीह मुंहिंज असां हुनजी जेका तकलीफ़ मुसीबत जी सलाह थीसीं इंतिहाई तिब जो शाहकार फन जो शाहकार किश्ती जो शाहकार हवा जो शाहकार अलाह ताला फरमाए थो तिब जो शाहकार ॾिसूं थियूं अयूबल सलाम खे बीमारी थी ऐं तमामु सख़्तु तकलीफ़ उहो आसूदो हुयो पोख माल मवासी ग़ुलाम नौकर औलाद साल औरत पिसंदा अयूब आल सलाम खे तमामु वॾी नेमत ऐं दौलत हुई अलाह ताला हुनखे आज़माइश में विधो पोख सड़ी वई मवाशी मरी विया औलाद घटिजी वई ख़तमु थी वई बदन में आबिला पैदा थिया ऐं उनमें जरासीम थी पिया जेका औरत संदसि हिकिड़ी रफ़ीक हुई उहा वीचार जी ख़िदमत में रही सॼी सफ़ाया थी विया अयूब अयूबलाम जेॾी नेमत ऐं जहिड़ो शुक्रगुज़ार एॾी बला में वरी एतिरो साबिर सबार साबिर तकलीफ़ ऐं अज़ीत तंहिंखां सवाइ दुश्मन जी शमादत ऐं ख़ुशी तंहिंखां सवाइ दोस्त बि चवणु लॻा त यकीन अयूब खां का अहिड़ी सख़्तु ग़लती थी आहे जंहिंजी सज़ा में उन ते इहा तकलीफ़ नाज़िल थी आहे हज़रत अयूब अयूबलाम झंगल में ॿाहिरि रहणु लॻो बी वी साहब हुनजी घरवारी उहा शहर में किन घरनि में कम करे पंहिंजो गुज़ारो बि कंदी हिनखे बि खे कुझु खाराईंदी मां पंहिंजे घर वारे जी जो इलाही करायो हुन सां गुफ़्तगु कयूं उन्हनि माण्हुनि हुन चयो त जेकॾहिं इहो सिर्फ़ु अहसान मञे चए त असां शुक्रगुज़ार आहियूं सम्झऊं एतिरो काफ़ी शैतान जी हक़त माण्हू जी शकिल में थी हिन हिकिड़े वॾे हकीम जे नमूने नाले ते निकिरी प्रोपगंडा करे हज़रत अयूब अल इस्लाम जे तवीद खे नुक़सान पहुचाइण जो इरादो न कयो रब तबारक मताला निगाबान ऐं थियो बीवी साहिब खे जॾहिं चयूं त इहो हकीम चए थो त पैसा ॾोकड़ जे ग़रीब आहिनि त ठहियो पर रुगो शुक्रगुज़ारी कनि मुंहिंजी त आहे मां इलाज ॾींदुसि ख़ुशि थी वञे त पोइ शुक्रगुज़ारी माई चयो त हाणे जेको इलाजु कराईंदो ख़ुशि बि उहो ई थींदो शुक्रगुज़ारी बि उहो कंदो इहा ॻाल्हि हुन खां पुछिजे हा न की छो त पाण खे त कमु करिणो ई कोन इहा बि नबी जी सोबत ऐं तरबियत ऐं तालीम हुई एतिरो रोके त चाहियां त असां शुक्रगुज़ार आहियूं असां तव्हांजी तमामु वॾी ख़ुशामद कंदासीं फलाण वग़ैरह ज़ाइफ़ो चारि ॾींहं हूंदी नबी जो घर हो नबी जी घरवारी मामूली माण्हू त कोन हो हज़रत अयूब अल सां ॻाल्हि कई त हीअं हिकिड़ो हकीम आयो आहे चवनि था त ॾाढो सुठो इलाजु कंदो इहा ॻाल्हि मूंखां पुछण आई आहे तूं उते इनकार करे थी हाणे कंहिंजो असां शुक्र न कंदा आहियूं आहे आहे हुन रब जो हाणे जे मां ख़ुशि थियसि त तोखे सवलो ताज़ी एतिरी देरि बि न करणी हुई इन खे रख रखात मसइले जो हुयो कनि तव्हांजी माना त थोरो एतिरो थो पंहिंजे तालीम में महसूसु कयो न हालांकि असांजी तालीम इहा त न मिसलाम पोइ पर फकशफनामा जो हुन दुआ रहमीन अलाह ताला जी रहमत हुनखे वेझो थी साहिबु त ओॾहिं वई इन कम सां मोटी जो आई त ॾिसे त ख़ुशि चङो भलो हिकिड़ो शख़्स जवान अजीब क़िस्म जो तरो ताज़ा मर्द वेठो आहे बी सां साहु थोरो दहजी वई त मुंहिंजो जेको ज़ईफ़ बीमार मरीज़ मुड़ुसो उहो वियो हज़रत अयूब हिन जी मायूसी हालति खे ॾिसी सभु केस ॻाल्हाई पुराणो ॻाल्हाइण ऐं उहा उहा कैफ़ियत शकिल बि ठीकु आहे आहे किथे ॾाढो ख़ुशि थी उते जिबर सलाम आयो पाणी जो चश्मो उते पैदा थियो उन ते पाणी जो चश्मो पैदा थियो उहो पाणी निकितो पाणी पीतई बि जिस्म ते विधाई सफ़ाई थी वई भरिसां हिकिड़ो ॿूटो फुटो जंहिंमें सौ तीला हुया सिमरी खां हुन में सौ हुया अलाह ताला फरमाइस इहा तूं वठु वज़र बिहा वला तहनसि इहो ॿूटो पटे वञी करे हणे सौ लकिड़ लॻी विया तो कसम खयो तुंहिंजो कसम बि पूरो थियो ऐं ताज़ीर बि अची वियो हालांकि ताज़ीर त न हो हुओ त थियो पर हिकिड़े नबीअ जी ॻाल्हि खे पूरो करिणो पोइ वरी रबताला हुनखे उहा नेमत उहा दौलत ॾिनी हज़रत हिकिड़े ॾींहुं वेझे बीठो वसी पियो माकड़ माकड़ जो अयूबे बीठो त लटो कपिड़ो बि खणी न कयईं उहे मेड़ण बीठो आयो अलाह ताला फरमाए फरमाए कयूं मां तोखे केॾी हेॾी दौलत मिल्कियत ॾिनी आहे अञा तूं हे सोन जा हे मकड़ बीठो अहिड़े हालत में चई रब मां मिन इनतना ज़िक्र आबदीन इबादत कंदड़नि मुंहिंजे फर्मा बरदारनि बरदार जे लाइ वॾे वॾे में में इन नसीहत आहे जेका असां ॾिनीसीं इस्माल या ॿिया जेके मुंहिंजा बंदा हुआ हे उन्हनि जो जो हिकिड़ो यादगार आहे ज़िक्र आहे इस्मालाम इदलीफ़लाम ज़ल किफ़िल इहे सभु साब रहिया नेक अलाह जा बाना जिन पंहिंजे रब खे यादि कयो अलाह जे हुकम जी फर्मा बरदारी कई अज़र दाख़िल कयोसीं गुसो करे कावड़ जी पंहिंजे कौम ते गुसो करे उन्हनि जी बेफ़र्बानी ॾिसी ऐं उन्हनि खे बद दुआ ॾेई टे ॾींहं खां पोइ तव्हां ते अज़ाब ईंदो इहो चई ऐं पोइ निकितो ज़न अल नक़दर अलाए ऐं इहो फ़ैसिलो करे निकितो ऐं हीउ न भायो त असां इन ते का बि तंगी न कंदासीं कदर या कद माना लीक असां हुन ते न आणींदासीं तंगी न आणींदासीं ॿियो इहो गुमान हज़रत यूनस अलाम जो त ख़ुदा मूंखे पकिड़े न सघंदो इहा ॻाल्हि कान्हे माना असां हिन जे मथां को हर्फ़ न वठंदासीं इहो गुमान कीअं छो त हिन दुआ घुरी ऐं उन दुआ में हुननि खे चई त टिनि ॾींहनि में तव्हां ते अदाब नाज़र थींदो उन खां बाद अलाह ताला जे तरफ़ां जवाबु हिन जो ॿियो कोन आयो त न इहा न चवे हिन न त नबीअ खे इहो चवणो लाज़िम आहे पोइ इहा ॻाल्हि हज़रत यून सलाम पंहिंजी तबियत में फ़ैसिलो करे छॾी त रब तबार ताला मूंखे इन फ़ैसिले ते हाणे मुआज़ो न कंदो ऐं न की मूंखे इन ते तंग कंदो छो त इहो फ़ैसिलो पूरो थी वियो अलाह ताला फरमायो ठीकु आहे वनादा फिज़ुलमात वियो मच्छी जे पेट में हलियो अला ताला मैदान खे साफ़ करणो हो साफ़ कयो न त हू ऐज़ाब कोन अचे हा न बि हुजे मुल्क में तज़ाब कीअं चए हा ख़ुदा जे पेट में सुभाणे हाकम मालिक कोन्हे तूं ई हाकम मालिक आ अकेलो तुंहिंजी ज़ात पाक आहे बे अमिनो मुंहिंजो मारफत जो इहो वज़ीफ़ो जेको मां पढ़ियो तुंहिंजी मारफत इन हद ते आंदमि पंहिंजे ज़हन में ऐं ॿियो बाक़ी आहे मुंहिंजी अदालत जेका ॿी वस हुई मुंहिंजी मां पंहिंजी जहालत जेका थिए थी इंसान ज़ात में तंहिंखे मारफत सां पूरो कयो ऐं ॿियो ज़ुल्म जेको इंसान में आहे उनखे बाक़ी अदालत सां पूरे करण जो मुंहिंजो हक़ु रहियो रब ताला फरमायो त असां हुनजी अदा क़बूल कईसीं असांखे छॾायोसीं अदालतुनि जे मोमिन असां ईमान वारनि खे कीअं छॾाईंदा आहियूं रमतला कानत करियतुनि इलाको को मुल्क़ जो ईमान आणे अॻे ईमान ना आदऊं पोइ ईमान आणे ऐं पोइ ईमान खे नफ़ो ॾे इलाही लमा आमन जॾहिं ईमान अदऊं कशफ न आन अज़नि खां रुसाई वारो हटायोसीं दुनिया जी हयाती में अज़ाब हटाए छॾियोसीं ऐं केतिरे वक़्त ताईं असां हुननि खे नफ़ो ॾेई ज़िंदगी बहितर हुननि जी हलाए छॾी हज़रत यून सलाम जे ताला हिते फज़ीलत बयान कई आहे त एॾो वॾो शख़्स हुयो लहू हज़रत ज़करिया जो किसो उहो तव्हां ख़्याल में आणियो केतिरो वॾो माण्हू होना तब हो पंहिंजे रब खे पुकारे पुकाए अलाह मूंखे अकेलो न छॾ अंत ख़ैरु वारसीन बहरहाल तूं सभिनी जो भलो वारस आहीं पर मूंखे हिते दुनिया में हिन दीन जे मामले में अकेलो न छॾे अहिड़ी औलाद रहे जेका अलाह ताला मूंखे अहिड़ी औलाद रहे जेका मुंहिंजी बि वारस हुजे या कुबर सलाम जे औलाद जी बि वारस हुनजी वारस हुजे मां पिसंदीदो करायां पोइ उन खे असां औलाद ॾिनीसीं अलाहाए असां हुनजी दुआ कबूल कई उहा सजब न लहो ववाह बि न लहू इहा घरवारी खे इस्लाह सलाहियत आंदे ॿार ॼण थी पई इन कानूनात ख़ैरात इहे नेकिन में तकड़ाई कंदा हुआ या रहबन उमेदुनि सां मूं में ई खप हूंदो हिननि खे ईमान आहे इहे मुंहिंजा ख़्वाहिश हुया वलती उहा औरत फर्ज़ आहे जंहिं पंहिंजे उघड़ खे नफ़्स जे ख़्वाहिश खे पाक रखियो हो महफ़ूज़ रखियो हो मरियम नेक साल नौजवान छोकिरी हलाल ऐं हराम ॿिन्ही खां महफ़ूज़ हलाल खां महफ़ूज़ हराम खां महफ़ूज़ पर नफ़ा नाफ़ी हा पोइ असां उन जे जिस्म में फूकियोसीं पंहिंजे तरफ़ां रूह वजाल ना हा उन माईअ खे ऐं उनजे पुट खे असां पंहिंजे कुदरत जो शाहकार बणायो जहाननि में सारी दुनिया जे अंदरि असां कुदरत जो शाहकार बणायोसीं जो उहो हिकिड़ी वॾी निशानी थी पई इन जो मज़मून बि मथे गुज़रियो आहे इन इन्हनि निशाननि जे हूंदे माण्हू बि फरमान थिया आहिनि निशानी ईंदी आहे हुजत जे तमामु लाइ अहिड़ा रसूल सलाह सम्झा घणा आया हिकु क़ुर ख़ुदि वॾे में वॾो मौजूदु आहे को मुक़ाबिलो करे त ख़बर पए अॻे नबियनि जा मौजा पंहिंजे पंहिंजे वक़्त में गुज़रिया फरमाइनि था त अलाह ताला नबियनि खे मौजा ॾिना आहिनि तमामु घणा अहिड़ो मौजो जहिड़ो मूंखे मिलियो कंहिंखे न मिलियो ऐं जेको मुंहिंजे मौज़े ते माण्हू ईमान आंदो एतिरो कंहिंजे मौज़े ते माण्हू ईमान न आंदो क्या मत ताईं माण्हू क़रान ते ईमान आणींदा वेंदा तंहिं करे मौजो मुंहिंजो तमामु वॾो आहे जंहिं सां को मुक़ाबिलो न करे सघे न रब कुंफार हुजो मां तव्हांजो पालींदड़ आहियां त तव्हां मुंहिंजी इबादत कयो मुंहिंजी फर्मा बरदारी कयो दीन तव्हांजो हिकिड़ो अंबिया जो उसूल हिकिड़ो तालीम हिकिड़ी रिसालत जो पैगाम सभिनी जो हिकिड़ो त अलाह जी इबादत करियो ग़ैर जे आरो न झुको ऐं दुनिया में इंसाफ़ करियो ज़मान ऐं मकान जे लिहाज़ खां क़ौमुनि जे तबैयात जे लिहाज़ खां जेकॾहिं फुरूआत में को इख़्तिलाफ़ु थियो या अल्ला ताला जे मसइले त हिकमत आहे ऐं माण्हू पाण में टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो मामले खे अलाह फरमाए थो त इहे सभु असां वटि ईंदा ऐं इन्हनि सभिनी जो हिसाब किताब असां कंदासूं हिकिड़े ॾींहुं इन्हनि जो फ़ैसिलो थी वेंदो فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج من كل حدب ينفذون فاقترب الواد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من जाम तुम लि दूक न आली हा अलॻि अला कम इख़्तिलाफ़ात थिया आहिनि अलाह जे ॾींहं में एतिरा न बीहनि सगूरनि खां बाद हिन इख़्तिलाफ़ात जो ख़ात्मो हिकु ॾींहुं थींदो जॾहिं इहे सभु असां वटि अॻे पहुचंदा हर कंहिंखे पंहिंजे कयल जी सज़ा ईंदी ऐं नेकी जो बदिलो मिलंदो ऐं तकलीफ़ुनि जो अज़ो त हुन आवल आमल में न ख़ाह जेके शख़्स नेकी जो कमु कनि था उहो ईमान आहे सलाह कुकरान लिखाए न आहे हकारत उन महिनत न इनकार कयो वेंदो उनजी महिनत जो कोशन ऐं न लहू लहूकारतबून असां हुनजा लिखंदड़ आहियूं महिनत न थींदी मोमिन खे फल मिलंदो अदना खां अदना शइ ज़ाहिर न थींदी नंढो वॾो अमल महफ़ूज़ थींदो ऐं हिन हिफ़ाज़त जी निस्बत अलाह ताला पाण ॾांहुं कई आहे वॾो हिकिड़ो अहमियत हिन नाल काफ़रनि चयो त पोइ इहा ॻाल्हि जेके मरी विया आहिनि असांजा दुनिया जे जहान में उताया थो वञी अलाह ताला फर्मायो ईअं कोन पहिरेंजाते में वरी अलाह ताला आहिनि उन्हनि जो गारत हुजण मोकिल पंहिंजे कुफर ऐं इशियान खे ख़ुदा जे तरफ़ न कंदा हिकु जहानॾे मोटी अचनि जीअं राति हिन अची राति जी तलाफ़ी कनि बि न थींदो त पोइ छोटकारे जी ऐं निजात जी कहिड़ी इहो त वक़्तु आहे जेको मिली वियो आहे जेकर कमु करे विझो जो अचे माण्हू ऐं अलाह जे तरफ़ रुजू करे ऐं पंहिंजे आदतुनि ऐं ग़लतियुनि जो इक़रार करे पिछे थी ख़ुदा खां माफ़ी वठे ॿीहर मोटी अचणु कोन्हे इहो सभु कमु हिन दफ़े करिणो आहे हिकिड़ी सूरत थींदी मोटी अचण जो हिकिड़ो मुर्को आहे यादि जाजिद दुनिया में अची वञनि लंघे ॾीहार मोटाए थो माना चवनि था हा मोटाइण जी हिकिड़ी मुदत ॿुधाई आहे जेके चवनि था त असांखे दुनिया जे जहान में मोटायो वञे उनखे मोटायो वेंदो जीअरो कयो वञे दुनिया जे जहान में न पर जीअरो कयो वञे छो हुनखे ॿीहर जीअरो कंदासीं वरी यादूज माजिद खां माना आख़िरी हद दुनिया जी ऐं दुनिया जे दौर गुज़ार गुज़ारण जी इहा हूंदी खोलिया वेंदा दरवाज़ा जा जिज मां जिज जा वहमिन कुल हद में ईंदा आहिनि फिल्मूं उहे हर हिकु मथां ई था भॻाईंदा नसलान भॼण खे चइबो आहे इसरा फिल्म नसलान इसरा यसर भॼंदा ईंदा हर चाड़ीअ तां हेठि लहंदा जबलनि खां लही ईंदा दरवाज़ो हुननि जे बंदि जो खोलंदो पोइ इहा क़यामत थी वेंदी हथा इहा इंतिहा थी पई लाइ अर्जी हुनजी इहे न मोटंदा न मोटंदा तव्हांजो जेसि ताईं आजूज माजूज अचे पोइ दुनिया खे मोटाए थो आख़िरत जे सूरत में बाक़ी दुनिया जो जहान ख़तमु हिकु तरफ़ बलवाद लाको इजो वेझो थी चुको आहे वाइदो सच पैदा इहे छा सतुनि पोइ उन वक़्तु इहे सिड़ी वेंदियूं अबसारूं लॻियूं कपिड़ो अखियूं काकरियूं काफ़रनि जूं अखियूं जे ईसा खां बाद सद ज़ुल जी टुटंदी जाजिज माजिज जो लश्कर लही पवंदो इहे माण्हू पंहिंजे कसरत ऐं इल्ज़ाम जे वजह सां हर बुलंदीअ तां हर पस्तीअ तां लथा छाया ईंदा जाॾे नज़र करियो बसि इन्हनि जो ई हुजूम हूंदो बेपनाह सैलाब जी सूरत हूंदी अहिड़े शिदत रफ़्तार सां ईंदा जा का इंसानी ताक़त उन्हनि जे सैलाब खे रोके न सघनि फौजुनि जूं फौजूं हर पहाड़ तां दड़े तां सां हेठां इहो वक़्तु को माण्हू चवंदा कद कुनासीं गफ़लत में न आज़ा आहे हज़रत असां हुयासीं गफ़लत में हिन खां त भला हे असांजा माबू काॾे वेंदा जी असां इबादत था करियूं जे मुतालिक़ तव्हांजो छा चवणो आहे पुरेश जी हिकिड़ी जमात आई नतर सलाह सम्झनि सां छा था कनि कहिड़ो नुक़सान था कनि जेके पंहिंजे ॿुधियूं त हुननि खे ज़ाब्तो कोन्हे तव्हांजे लाइ छा नथो ॾींदा गुफ़्तगु कंदे कंदे आख़िरीनि हद ते पहुतास जो नज़र बिनार जेको जदली माण्हू ॾाढो ॻाल्हाइण जो गुफ़्तो चालू हुनखे बंदि कयूं पोइ पढ़ियऊं आयत पुराणी आयत पढ़ियूं हिन पोइ मां पाबून लाइ सभु जनम तव्हां ऐं तव्हांजा जेके جن आहिनि پوجا पूॼा था करियो अलाह खां सवाइ ॿिया सभु जनम मुंहिंजे वारण हूंदा आणो जीअं का शइ ॿार बि आहे सड़ी वञे ईअं जान में सड़ी वेंदा पथर जानम चढ़ी वारदो न तव्हां त हुनजे पोयां हली पहुचंदो जान में मेंकन मके खे हज़ूर अमर सलम इहो ख़िताब कयो अब्दुला बिन ज़बारी उथियो इस्लाम खां अॻे उहो बि अची निकितो परियां हे पाण में ॻाल्हाइनि पिया पर ख़ुशि ख़ुशि आहे हंस पिया कनि हाणे हेॾो असांजे लाइ लफ़्ज़ ॻाल्हाए चुको तव्हांखे छा जवाबु आहे इन बारे में कुझु त ॻाल्हायो हुन अचे चयनि त तव्हां शाम वेठा था ॻाल्हायो पाण में चयो वलीद बिन मुगीरा उन चयो हे मोहम्मद असां कीअं थो चए त तव्हांजा माबूद ऐं तव्हां सभु जहनम जे अब्दुल ज़ोरी दमा अलाही इन जे लाइ मां हिन सां गॾु वठां पोइ नबी सां किथे रहनि त कोन त हल तूं इहो चयो आहे हिन क़ौम मां तव्हां ॿुधो न मेंदू न सभु जानदमि नबी शइ आओ या पढ़ी कम आहे क़ुर थी मुशर तो तो का किला अपराध करने वरी कभी दिले थी पिया पता करे विया पोइ इहे जॾहिं महबूद हंदी जहनम में वेदा पता थी था ईसा सलाम बि जहनम में उज़ेर बि जहनम में मलाइक बि जहनम में अदा पुछायो असांजा दुख बि विया जहनम में इल्ज़ाम हिनखे मुआरज़ो चइबो आहे नबी साईं जन फरमायो उन्हनि खे मां अजहलक ऐं ज़बारी कहिड़ो न तूं पंहिंजे क़ौम जे ज़ुबान में जाहिल अरब थी करे तूं माना नथो चव मां छा पढ़ियो आहे छा पढ़ियो अथई पढ़ियो अथमि इन हसब हसब जान इन चयो अथमि न की मां इहो ज़बली ते इस्तेमालु थींदी आहे की न ग़ैर अकुल वारी शयूं न बिना अकुल वारी शयूं जिन जी तव्हां पूॼा था कयो से जान में बाक़ी अकुल वारी शयूं उहो त मां चवां ई कोन थो मां जी माना आहे ग़ैर ज़वल जिन खे अकुलु कोन्हे बेसायूं बे अकुलियूं शयूं मन हुजे हा त पोइ मूंसा मूं सलाम बि अचे हा त ईसा साल सलाम बि अचे हा त मलाइक बि अचनि हा पोइ तुंहिंजो एतिरा केॾो त जाहिल आहे अरब थी करे ॻाल्हि बि नथो तोखे एतिरो अरबु कोन्हे अलाए अलाए कंदा कोई कंहिंजो न ॿुधी में बाक़ी इन बेशक उहे शख़्स जिन जी नेकीअ सां अॻे पहुची चुकी आहे पाण पोइ आया नेकियूं अॻे मोकिलियूं अथनि उहे बाहि खां परे लाइस मुन हसीस आहे हुनजो बि अहिड़ी जाइ ते हूंदा जेकी जो चाहींदा उन्हनि जा न हमेशह रहंदा माना हुननि जी नफ़ु मुराद खाधा पीता मशूलात मशरूबात मनकूबात मज़बूतात हुननि जी पहिरियों पूजा थी आहे त थी आहे हा जंहिंजी अगराही अची करे चुकी आहे न असां वटि हुननि जी इबादतूं पहुची चुकियूं आहिनि पूरे जाननि त पोइ ईसा अलाम जी इबादत पहुची चुकी आहे घबराहट उन्हनि खे कोन पकड़ींदो फज़ो अकबर बि उन्हनि खे कुझु न कंदो फज़ो अकबर चाहे जंहिंजी घबराहट में सख़्तु मसलूज अलाह ताला मतिलबु सत लकमद मल्हाए मल्हाए त हुननि खे मुलाक़ात कंदा जनत में दाख़िल थींदा वेंदा फिरिश्ता हुननि जो इस्तक़बाल कंदा चवंदा त दाइमी मसरत ऐं दवा हमेशह जी ख़ुशी जो तव्हां सां वाइदो थियो हलो दिलि तुम पदकुलू आहे ख़ालिदीन ख़ुशि रहो हलो जन जनत में वाइदे जे पूरे थियण जे रक़ सां उथंदा वेंदा ऐं मलाइक हुन सां मिलंदा वेंदा त तलका हुमल मलाइक जो मुकुम कुमल जी कोन तुम तू मलाहि इहो ॾींहुं आहे जंहिंजो तव्हां सां वाइदो थियो अलाह जे वाइदनि खे वसूल करियो पंहिंजे फर्मा बरदारीअ जे सिले में अलाह जूं नेमतूं खणो रब ताला फरमायो त इहा बि हिकिड़ी जमा कोन थी आज़ाग कोन कम तूं हलूं इहो ॾींहुं थींदो उहो अहिड़ो ॾींहुं हूंदो जंहिं ॾींहुं कमत अची वेंदी आसमान वेढ़जी वेंदा तॾहिं वेढ़जी वेंदा आहिनि या कागज़ लिखियलु वेड़े छॾियो आहे अखर बि उन्हनि में अची वेंदा आहिनि हे जेको आसमान सितार समेत आहे इहो ईअं वेड़जी वेंदो जीअं कागज़ में अख़र वेड़जी वेंदा आहिनि एकत्र समावात मतवी आहे तुंहिंजी ज़मीन ई आसमान अर्श जे सॼे पासे ॾे हलिया वेंदा हिकिड़ी हदीज़ शरीफ़ में आहे मखसूब अख़रनि खे कागज़ वेड़बो त अंदरि वेड़जी वेंदा ईअं वेड़िया वेंदा आसमान जीअं वेढ़िया वेंदा आहिनि तूमार में कागज़ तूमार चइबो आहे गोल रूल थींदो आहे उन ते कागज़ वेड़बा हलंदो कागज़ भॼंदो बि नाहे साल में बि रहंदो आहे वेड़िजी वेंदो इन तूमारनि खाइण खे अघु रस्म पई हूंदी हुई हाणे फाइल बि मूं पार्टनि में माण्हू तव्हां बदाना अवल ख़ल कंदो ई उहो जीअं शुरू कयोसीं पहिरीं तकलीफ़ में मोटाईंदासीं असां हुननि खे अलाह फरमाए थो जीअं असां हिननि खे पहिरीं पैदा कयो वरी मोटायो सारींदासीं वाइदो न अलाए वाइदो ज़रूरु आहे असांखे पूरो करिणो आहे इन कुना फाइल आहिनि असां इहो करे गुज़रंदासीं हिन कुन फाइल माना करे गुज़रंदासीं इहा का ॻाल्हि अहिड़ी न आहे जीअं सहूलियत सां दुनिया जे जहान में तव्हांखे पहिरें दफ़े पैदा कयो अहिड़ी सहुलियत सां वरी तव्हांखे हतमी तौरु उथारियो वेंदो यकीननि इहो कमु थी गुज़रंदो मथां चयो त न घुराइजी वेंदो अलाह ताला खां ज़री ख़ुदा खां मखी न रहंदी वारी जो दाणो बि हिकिड़ी ॻाल्हि आहे नसीहत आहिनि उते हिकिड़ी लिखी छॾी आहे माना इशारो आहे ज़मीन ॾे अहिड़ी ज़मीन जन्नत जन्नत वारी ज़मीन जा वारस थींदा सालिया रिवायत में बि अची कामिल वफ़ादार बाना उन्हनि सां अला ताला जो वाइदो आहे उन्हनि खे असां कामयाबी ॾींदासीं